Eğer son iki kubbeden daha az olursa kendisini necaset karışıntıyla birlikte gidemiş olur. İki kubbenin ölçüsü 180 güneşin ki kendisine necasetin karışmasıyla birlikte su kirlenmiş olur kulletin 180 güneşli yarısında yapılır şimdi bunun şu sureti şu şimdi su alimlerin kelamında iki var. su alimlerin kelamında iki var. birinci kısım suyun çok olması Birinci kısım ise suyun azalması Peki bu çokluk ve azın ölçüsü ne? Bu çokluk ve azın ölçüsü mezheplere göre değişiyor birazdan e, yani biraz onu değindik yani işte Hanefilerle işte, e, Hanbelilerle Şafiler bir görüş sunucu hakkında bir görüşleri var Malik e, Haniflerin ayrı bir görüşü var Maliklerin ayrı bir görüşü var yani üç görüş bir görüşte Şafilerle Hanbelerin görüşü bir görüş Maliklerin görüşü bir görüşte Haniflerin görüşü suyun çokluğu veya azmının ancak biz çok su dediği zaman genel olarak alimlerin keramındaki bu bunu e, itibar alan Hanbeli ve Şafi mezhebidir iki kuvvetin Ne çıktı burada da zaten böyle iki kuvvetin kulleten yani iki kulla pardon iki kulla iki kulla iki kulla çok sudur iki kulladan az olan sular az sudur şimdi önceki iki kullanın ölçü birimi burada diyor ki 180 güneşli yorulma yapılmış 180 güneşli tabi o zamanki ölçü birimi ama günümüze uyarladığımızda çok ihtilaf var yani iki kullanın ne kadar oldu yani şiveyle e, günümüzdeki ölçü bulmayanlar şiveyle örnek verecek olursak yani 360 kilo daha aşağısı 300 kilo 250 kilo 220 kilo 197 kilo 187 kilo 160 kilo 180 kilo 190 kilo 191 kilo vesaire bu kadar çok yani zaten Allah'u alem muasırlarla beraber tarzında 40 öbür görüş var yani belki kuvvet yemin orada ne kadar oldu biz diyoruz ki Allahu Alem ee, bu netice olarak biz e, şöyle bir önce bir söyleyelim takribi olarak onun üzerinden bir şeyden Allahu Alem yaklaşık 200 kilo tamam mı? Kuvveti yaklaşık 200 kilo Ama zaman diyoruz ki alimlerin yani ilim şöyle anlamda su iki kısımdır birinci kısım suyun çok olması ve bu çok olan suyun üzerinde herhangi bir necasetin belirmemesi yani suyun çok olması derken çok su veya az su dediğimiz zaman ne anlayacağız çok su iki kulların şey iki kullara üzeri az su ise iki kullardan az yani diğer bir tabirle çok su iki kilo ve üzeri az su ise 200 kilonun altında şimdi bu çok suyun bu çok su, e, suyun çok olması ve üzerinde necasetin eserinin zahir olmaması bu cumhur ulemaya göre yani icmadır u alim icma yakındır yani bazı surelere hariç o yüzden o kadar ince taksimde görmüyoruz ikisini bırakmış olacağız bu sene bırakabilir eğer su iki kullenin üzerinde iki kulle veya üzerindeyse kendisine necaset karışmışsa ve bu necaset bunun bu suyun rengini veya kalını veya kokusunu değiştirmemesi bu su icmaen nedir? özellikle de bu su aka, akar suysa çünkü zaten su akar suysa kendisine necaset karışacaktır ne yapacaktır o meclisi hayır gidecek peşinden gelen şu ne yapacak o mekanı o mekanı temiz olarak varmış olacak o yüzden özellikle akatlısı zaten bir sorun yok inşallah bu birinci e, vecih ikinci vecihli ise ikinci vecihli ise bu çok suyun yani iki kubla veya üzerindeki bu suyun kendisine necasetin, kar necasetin karışması ve bu necasetin bu çok suyun rengini veya tadını veya kokusunu bu üç vasıftan bir tanesini değiştirmesi bu suda nedir icmaen nedir icmaen nedir şimdi buraya kadar bir anlattığımı anlatacağım anladım mı? Su icmaen suyu ay su demeyeceğim ama çok su çok yani çok sudan maksat iki kulübün üzerindeki olan su iki kubbe ve üzeri kulübün tadı ve kokusunu çürüyor sürece İbrahim suyunu söylüyor ama aynı zamanda İbrahim ürünün tadı kokusu için e, e, de süt e, veriyor eğer kendine piştik şey bulaşmışsa kalanın kokusunu yaren gönderilmişse evet buraya kadar anlaşılır şimdi buna genel olarak nasıl bakacağız şimdi neden biz böyle yemeğin tadında kokusunu değiştirmemiz pistir böyle değiştirmemiz pistir böyle değiştirmemiz pistir neden diyoruz ki tadını rengini veya kokusunu değiştirmemiz pistir bunun delili şu da bütün herhangi bir şeyin pisliğine delalet eden bütün naklar bütün naklar bu konu hakkında kullanılabilir yani biz ne olur eğer su iki kulleden az olursa şey iki kulle veya üzerinde olursa su iki kulle veya üzerinde olursa nezaket kendisine karışırsa bu karışan nezaket bu suyun iç vasfından ki bu her zaman iç vasfından ayrılmasını katılıyor tadı kokusu ve rengi iç vasfından bir tanesini değiştirirse suyu fişletmiş olur bu fıkhı çıkımda da kullanılmaz diyor ki arkadaşlar buraya dikkat et burası önemli bir isimden noktasıdır dinin pis haydi ne kadar elimizde nasıl hangi maddeyle alakalı olursa olsun bir pislik din pis küçük pislik din pis bir de öşezere kan pis yani dinin pis saydığı bütün şeyler hakkındaki deliller işte buna da delil olmuş neden? çünkü bu su temiz olan bu su değiştirip yani e, yani bu temiz olan bu su üç vasfından bir tanesi pis bir şeyle değişmesiyle bu su ne olmuştur? kendi orijinal maddesinden çıkıp başka bir hal almıştır bu hal aldığı hal nedir? pis olma halidir tamam o yüzden diyoruz ki mesela idrar pis midir? naslar var mı pis? kan pis midir? bu görüşe göre pis naslar var mı? var ee, işte büyük pislik pis midir? insan büyük pislik pis midir? pistir dinen naslar var mı? var işte bu naslar bunun hepsi buna delildir çünkü neden artık bu pis bir madde kendisi zaten ne? pis bir madde çünkü su hiçbir madde olma değişimine uğramıştır yani su o su olmaktan çıkmıştır zaten bundan dolayı biz bunu ahi şimdi ne diye isimlendiriyoruz mutlak su olarak isimlendiriyoruz bundan dolayı biz bu fiili mutlak su şey olarak e, şimdi Allah size gökten temiz suyun dediğinde emzenle mine sema inna entahura biz size gökten temiz su indirdik dediğimizde Allah hangisinden bahsediyor? mutlak su şey. yani peki kendisini pisliğin karışıp da vasfını değiştiren su şey ya biz su deriz yoksa tip su mu deriz? tip deriz yüzden biz buna mutlak su diyemiyoruz Allah'ın bizden istediği su hangisi? mutlak su bu su hangisi oldu? mukayyet su oldu otomatikman bu delildir şu ayet bize kendi başına yeter biz gökten temiz su Bu ne için temiz su temiz su dediğimde başlamak temiz su dediğimde bu temiz, temiz suyun maddesi nedir? herkesin bildiği belli bir madde değil mi? kokusuyla rengiyle tadıyla belli bir maddedir onun necasetin karışması onun onun necasetin karışması bu mutlak olan bir suyu karıştığı maddeyle mukayyet kılmış oluyor mu? Hayırlandırmış oluyor mu? Oluyor mesela içine çay döksen çaylı su olur değil mi? İdrar döksen idrarlı su olur yani zaten o yüzden mutlak su diyemiyoruz bu da zaten başlı başına nedir? kişinin pis olduğunu delildir eğer üç vasfından birini değiştirmiştir şimdi ne kadar zaten alimler arasında ne bir sorun şimdi naslar var işte suyun tadını veya rengini veya kokusunu değiştirmesi hariç bu naslar zayıf ama mana olarak sahiptir ve bunda ne var akıl icma ancak bir de o, olayın şu yönü vardır ki işte asıl istilaf noktası da silah noktası su iki kulleden az olursa dikkat edin birinci köy su iki kulleden az olursa kendisine necaset bulaşırsa ve bu bulaşan necaset suyun üç faslından herhangi bir tanesini değiştirmez dedik ki su iki kulle üzerinde olursa necaset şimdi o zaman üç yön şu ana kadar üç yön anlattık bu dördüncü yönü birinci yolu neydi ahi su iki kulle veya üzerinde olursa suya necaset karışırsa bu suya necaset karışırsa ve üç vasfından bir tanesini değiştirmesi icma ne dedik aynı şekilde su iki kulle veya üzeri olursa kendisini necaset karışırsa ve bu necaset üç vasfından bir tanesini değiştirirse yine icma ne dedik iki. üçüncü yan su iki kullerin az olursa ve kendisi necaset karışırsa e bu necaset suyun üç vasfından bir tanesini gerektirirse icmaen ne dedik? icmaen zaten iki kullardan üstünde olanı değiştirirse e, ona icmaen pisliyorsa iki kullardan az olanı hayli hayli değiştirdikten sonra pisliyor ama hilaf olan yer dördüncü nokta sorun bu su yani her bir su 200 kilodan almış, iki kulleden almış. ve bu suya necaset karışır yani diyelim ki örnek yarım çay bardağı idrar döküldü bu suya veya bir çocuk bir e, köşede küçük bir çocuk işerken onun idrarından bir kısmı geldi bu suya isabet etti bu su isabet etti bu su aslen temizdi iki kulleden azdı ama çocuğun yaptığı bu idrar bu, bu, bu suyun ne tadını ne kokusunu ne de rengini değiştirdi işte asıl ihtilafın e, güçlü olduğu şöyle şunu söyleyeyim ben zaten su iki kullada üzerinde olduğu zaman kendisine pislik karışırsa e bu pislik bu suyun baskılarından bir tanesini değiştirse bunda icma var dediğimize göre su iki kulleden az olursa hayla icma olur değiştirdikten sonra ama ıttırakın olduğu yer suyun iki kullarından az olup da kendisine necaset bulaşıyor ama bu necaset vasfını değiştirmiyor yani tuvalete yarın senin tuvalette çeşminin başında neyin var bir kova suyun var bir kova bir, bir kova kaç litredir 5-10 litre e sen de işte ne yapıyordun birden oraya isabet etti yani şöyle diyelim 8-10 damla isabet etti bütün ürünleri ve bu isabet eden bu iddia mesela senin bu suyun vasfından herhangi bir sanatını değiştirmiyor şimdi bir kere önce şunu söyleyeyim burada e, net bir tercih söz konusu değil benim şimdi şahsım için çünkü İslam'daki benim şu an kadar okuduğum fıkıh mevzuları arasında beni en çok yaran halleten en çok ızdıraflı ve ızdırafın çok güçlü olduğu hakikaten günlerce tartışılacak kadar uzun olduğu günlerce bekliyoruz ki Allahu Alem bu da cumhur ulemanın görüşü cumhur ulemanın görüşü bu siyah cumhur zamanındaki bu siyah necaset ulaşırsa yani iki kuleden az olan bu siyah necaset ulaşırsa ve bu necaset üç vasfından bir tanesini değiştirsin veya değiştirmesin ikinci kısmına alır bu cumhur zamanında yani cumhur ulama o zaman çok suyla az suyu ne yapıyor? ayet edilir çok suyla az suyu ayet edilmiş olur ama e, şöyle diyenler hayır bu su biz zengine tadına ve kokusuna bakarız değiştirirse pis sayarız değiştirmemişse pis sayarız o zaman bunlara göre ne olmuş oluyor çok suyla asla aslında bir fark yok bizim için önemli olan değişim değişmemesi ama bir ama az su veya çok su diye ayırıyor diyor ki su çok olursa kendisine necaset ulaşırsa bir bakarız tadını zengini kokusunu değiştirmiş mi değiştirmemiş ona göre hüküm alır ama azalırsa iki kuleden ona bakmayız necafete ulaşırsa şey ne yaparız hiç sayarız o yüzden diyorlar ki Hanefiler ve Hanbeliler ve Şafiler Hanefiler, Şafiler ve Hanbeliler ve İmam Malik'ten bir görüş ve İmam Malik'ten ne? bir görüş kimmiş bunlar Hanefiler, Şafiler, Hanbeliler ve Malikilerden de görüş diyorlar ki eğer su iki kulleden az olursa kendisine nezaket bulaşmışsa bu suyun üç vasfından bir tanesini değiştirsin veya değiştirmesin su nedir? tabi bu üç müzzet aralarında ihtilaf ediyorlar çok su nedir? ama neyi tercih ettik dedi ki çok sunun kulletin ama mesela hanifilere göre çok su kulletin değil hanifilere göre çok su nedir bir su düşünün diyorlar parmağının suyun bir köşesine bulunduğu mekanındaki suyun bir köşesine parmağını batırıp hafif sallayacaksın eğer suyun bir tarafı hareket haline geçecek ya dalgalanma olacak ki küçük suda eğer o suyun e, parmağını koyduğun e, noktadan itibaren ta o suyun bulunduğu mekanın sınırın sonuna kadar o dalgalanma olursa yani bir tarafına hareket ettirip de diğer tarafa hareket ediyorsa o asmış tamam yani suyu mesela şöyle 5 metrekare tamam mı? Ee, bir kuyunun içinde düşün veya sabit bir çukurun içinde düşün tamam mı? bir tarafından suyu parmağınla hareket ettirirsen suyu karşı tarafı diğer tarafı yani hareket etmezse o çok sudur hareket ediyorsa o asıldır Hanifiler böyle ayrılmak çok suda veya aslında ölçüsünde şeyler yok bazı eserler net şeyler yok ancak Allah-u Alem diyor ki burada vaci olan görüş çok suyun ölçüsü Hanbelilerin ve Şafilerin söylediği çünkü Hanbeliler ve Şafiler kulletin hadisini alıyorlar İzâbele galma kulletin lemmen cefu şey şeklindeki rivayetler var şimdi bunlarda sufi kulleri aslında onu geçirtilmez şey hadisini ölçü alarak diyorlar ki o yüzden çok, çok su ee, veya asrın ölçüsü niçin kuvvetin ölçü almıştır bu Abdullah'ın ana hadisinde kuvvetin o zaman birinci görüşü ne yapsın su iki kuvveden az olursa kendisine necafetin birleşmesiyle beraber hiç dillendirin kokusunun bir tabanı değiştirmiş değiştirmiş bu değiştirmiş değişim uçmasının aklında tutup da ben onu bir noktaya döneceğim İkinci görüş şahsi Malikilerin görüşü Şimdi biz dedik ki ilk görüşte de Malikilerden bir rivayet var ama Malikilerin meşhur olan görüşü Ve İmam Ahmet'in meşhur olmayan görüşü Ve Medine fukahalarının görüşü ve hadis, hadis tarifesinden bir kısmının görüşü Ve e, İmam Ahmet'in bir görüşü ve İbn-i Teymiye'nin bir görüşü Tekrar kimleri söyledim? ikinci göre şu diyorlar ki su iki kulleden az olursa veya çok olursa hiç ilgilendirmez niçin iki kulle diye bir şey ölçü şey iki kulle dediğimiz bir şey dinde kabul etmiyor tabiri caizse olayı buna getiriyor tamam mı? okuldaki hadislerine zayıf olan bir şeyler diyorlar seneden nefim çok uzun tartışma diyorlar ki bizi az su çok su diye bir şey yok diyorlar bizim bir necasi suya ulaştığında bu su 1 kilo olsun 500 kilo olsun bizim için ölçü bu kendisine bulaşan necasete yani bu suya kendisine necaset e, bulaşan bu suya bakarız üç vasfından bir tanesini değiştirmiş mi değiştirmemiş mi değiştirmişse pis sayarız değiştirmemişse bu görüş Malikilerin meşhur olan görüşüdür çünkü ilk görüşte ne saydık Malikilerden de bir görüş var ama bu ikinci görüş meşhur olan görüş Malikilerden Medine ashabının çoğunun görüşü Hadis ehlinden bir taifinin görüşü Hanbelilerin meşhur olan görüşü ve İmam Ahmet'ten Hanbeliler ve İmam Ahmet'i ayrılan burada sebebi Sahabe İmam Ahmet arasında bu konu hakkında söylüyor ikinci görüşünü şunlarından ve İmam Ahmet'ten yapılan bir rivayet ve İbn-i Teymi Rahimullah'ın Şeyh Hüseyin'in vesaire bunların da tercihi budur su iki kulleden az olursa daha çok olursa bir yandan bu suyun varsınlığı şimdi bunların aslında ihtilafın çıkış noktası şu kendisine necaset bakın iki tarafın bir söylemi var ne diyordu bu cumhura muharebe olanlar ikinci görüş biraz bizi ilgilendiren vasfıdır biz burada de, ba, suya bakarız değişti mi değişmedi mi eğer değişmemişse lafızları değişmemişse üç vasfından bir tanesi temiz sayılır şimdi eğer bak şimdi diyoruz ki bunlar eğer bu mukaddime doğru olsa bir resimle beraber çünkü Allah-u Alem burada razı olan görüş cumhurun görüşü yani burada su iki kulludan az olursa kendisine necasetin birleşmesiyle birisi kirlenmiş olur Allah-u Alem razı olan görüş veya zahir olan görüş zahir olan görüş cumhurun görüşü su iki kulludan az olursa bakarız necaset düştü mü düştü tamam tutmayarız şey koklamaya veya tadına bakma vesaire ihtiyacımız yok çünkü neden bugün buna muhalefet olanlar diyorlar ki eğer su bulaşmışsa ve değiştirmemişse yok ki böyle bir cümle iman ne kadar mutafakik Allah'u alem çünkü bak su eğer yani necaset eğer suya bulaşmışsa bu suyu değiştirmemişse diye bir cümle zor çünkü değiştirip değiştirmediğini tahakkuk etmek zor nereden bileceksin değişim değişmediğini şimdi bazı nezafetler vardır ki bazı nezafetler vardır ki su renginde ve su tadında su renginde ve su tadında düşün mesela idrar bazı idrarlar vardır ki aynı su renginde şimdi diyelim ki 150 kiloluk bir suya sen iki su bardağı ne dersin idrar dersin ama bu idrar aynı su renginde olanıdır şimdi burada değiş, tadını değiştirmemiş olabilir değil mi? tamam tadını değiştirmiş ama bunun için ölçü neydi? her gün bir tanesini değiştirmiş değil mi? peki aynı necaset yani aynı iki bardak kadar başka bir necaset döksen farklı olan belki onun ne yapabilir şunun renginde de değiştirebilecek değil mi ama sırf o idrak şu renginde olduğu için sen anlayamadın anlayacak değiştirip değiştirmeyi o yüzden bak su olduğu zaman aslen galebeti zanna göre kendisinin necaset bulaşırsa az bir necaset o suyu değiştirir mi? galebeti zanna göre değiştirmez o yüzden iki kullayı Nebi Sosyalem ölçü almıştır ama su iki kulladan az olunca şu iki kulübeden az önce her zaman az vasıf olarak necafeti kabul eden necafeti kendi içer, içerinde barındırabilen bir e, birim olmuş olacak bundan dolayı Allahu Alem su necasetle yani necaset suya birleştiği zaman o necaset o suyu değiştirmedi diyemiyoruz istersen zahiren bize tadı rengi veya kokusu e, sünnet zahir olmasa bunun içine değiştirmedi diyemiyoruz çünkü illa değiştirmek e, e, tadıyla veya kokusuyla olacak diye bir şey yok rengi de buna dahil ve o necaset o renk değişir nereden anlayacağım değişim değişim ki dinin burada ölçü alması ölçü, ölçü aldığı şey necasetin içine düşüp düşmediğini bilme olayıdır yani din bunu ölçü almıştır yani evet biz diyoruz ki buna necaset düştü bunu hep biz eminiz ama İslam neresi değiştirmedi diyoruz nereden biliyoruz o yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hadisine baktığımızda İzâ belâgal mâ'u kuvvetin ben yönettim çok şey kişi kulluğa onu bir şey kirletmez dedim demeliyiz bak bu hadisin mantıku mudur? mantıku değil mi? su iki kulluğa ulaştığında onu bir şey kirletmez şimdi mantık ve nasıl ne? bunu anlatalım şimdi bak mantık hadisinden lafı orijinal nasıl ise hadisin orijinal lafından anlaşılır böyle diyorum efendim bunlar tarifler değil ama biraz avami tarifler anlaşılsın tamam fıkıh için okumadığım için şey boyutunu şimdi mesela örnek vereceğim tabi bunları anlattık ama şimdi bu müstakil ders olduğu için ilk defa anlatıyormuş gibi anlatıyoruz şimdi mesela dedim ki bu önce sık sık bir örneği veriyorum güzel bir örnek olduğu için oğluna desem ki oğlum sınavı geçersen bana yolda giriyorsunuz dedi ki baba bana şu bisikleti alsana sen ne dedin oğlum eğer ısınmadı geçersin oğlum şimdi bu cümlenin oğlum sınavı geçersen alırım cümlesinin içerisinde bu cümleye biz ne diyoruz bu lafızlara oğlum sınavı geçersen alırım cümlenin mantıkı diyoruz yani ne orijinal lafzı mantık mutluluktan geliyor yani babanın mutlu ettiği o şey o cümle bunun içinde ahlak söz olarak lafız olarak oğlum sınavı geçmezsen bu bisikleti almam cümlesi lafız olarak mantık olarak var mı? yok ama mana olarak var mı? var yani baba mana olarak ne demiş oldu? eğer oğlum geçmezsen he? almam tamam işte bu mana olarak anlaşılan bu kısmına mefhum diyor tamam o yüzden ee, nasların mantıku vardır bazen o nasların vardır mefhumu vardır mesela diyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bunun dışındakileri dilediğine bağışlar bak şimdi şirk koşulmasını bağışlamaz bu lafın mantıku mu? bunun dışındakileri dilediğine bağışlar hükmüne bak bu da mantıku mu? bu da mantıku o yüzden burada mefhum veya mantıku hiç yok ama bazı şeyler de vardır ki mefhum mantıkın delalet ettiği bir mefhumdur tamam yedi fıtıran dediğim zaman harita bakalım şimdi İzâ belâhel mâ'u kuvvetini lem yeddisu şimdi şimdi bu su iki kulle ulaştığında onu bir şey kirletmez yani ne demek iki kulleden az olursa o yüzden diyor ki bu hadislerin mefhumu delalet ediyor ki su iki kulle ulaştığında onu bir şey kirletmez ama şu iki kuleden az olursa kirletmiş olur ha. kulletin hareketi çok tartışmalı ama diyor ki Allah-u Alem bazı olan görüş hadis sabit ikinci diyorlar ki tamam ki böyle ama o kadar çok e, itibat var ki iki kulletin ölçü biriminin tam olarak ne olduğunu e, diyoruz ki o ihtilafı elde bırakalım biz ihtilafı o ihtilaftan çıktıktan sonra yani bu iki kuvvetinin ölçü birimini tayin ettikten sonraki konuşmamızda bizim bu konuşmalarımız o yüzden orada bırakalım çünkü Allah alem ki kulun ölçüsü sadelenince belliydi çünkü sadeleden bazı lafızlar var kul, kul, kulle lafızlarını kullanıyorlar demek ki onların ilminde ölçü birimi belli ki bu lafı kullanmışlar o yüzden çok uzatmayacak tartışmayı diyor ki Allah-u Alem burada raci olan görüş mütevillimimize ne işin var? Şu işin var yani amelin tuvalet etmiş şurada bir yukarısı vardı biraz içine meclise itham etsen yukarısı olursa kendisinin mücadelesini konuşmasını yapmasını söylemiştir. İki kullanım ölçüsünü sıkıntı ilişki yıkılmak yakındır. Eğer suda tahıl olmayan bir şey peşinirse pişirilirse veya tahıl olan bir şey suya karışırsa suyu karışır da karışır da suyun üstünü galada çalarsa veya daha hadesin kaldırımında kullanılan ise tahıl tahıl ile çizilir. Şimdi su akılmet nedir? Üç kısımdır. Temiz olan su, temiz olup temizleyen su. Bak birinci kısım temiz olup temizleyen su. İkinci kısım temiz olup temizlemeyen su. Üçüncü kısım pis su. Hı? Birinci su temiz olup temizlemeyen su. Bir de hangisi? Bildiğimiz normal asıl üzerine yaratılmış su. Yok denilen su. İşte bizim evde çeşmelerimizden gelen su temiz olup temizleyen temizleyen su ikinci kısım temiz olup temizlemeyen su şey. yani nedir düşün çeşmeden temiz bir su kaba, kaba temiz bir su doldurdu çeşmeden su doldurdu bu su nedir aksın temizdir Allah Kur'an'ın ne diyor enzemden minetsene emanet biz de sen temiz sen bunun içine temiz bir madde katarsan mesela çay gibi veya zeytinyağı ekledin veya portakal suyu ekledin vesaire bu akıl maddesinden başka bir hale dönüştür şimdi suyun üç kısmı mı ayrılıyor iki kısmı mı ayrılıyor bu çok büyük bir itiraf oraya girmiyoruz bu temiz suya karışan bu çay suyu ne hale getirdi? çay haline getirdi bu peki temiz mi? temiz çünkü karışım madde temiz ama bu temiz temizleyici mi? temizleyici değil ama hangi temiz? temizleyici? taharetten temizleyici necasetten temizleyici onu anlattık taharetten temizlemez yani onunla gusül edemezsin o yüzden su iç kısmı bir temiz su bir asıl yaratılmış üzerine su temiz olup temizleyen su iki temiz olup temizlemeyen su temiz olup temizlemeyen su nasıl olur? temiz bir su düşün içine temiz bir madde karıştı ve onu zengin tadın kokusunu iyice değiştirdi o madde bu su temizdir çünkü içine karışan madde temiz ama temizlemez yani taharetten temizlemez üçüncü kısımda fiksi onda anlatır şimdi burada müellif rahmanullah diyor ki ve intubika fil ma'i ma leyse bi tahurin eğer suda temiz olmayan bir şey he? suda temiz olmayan bir şey pişirilirse tahuriyeti gider suda temiz olmayan bir şey pişirilirse bu suyun tahuriyeti gider yani ne temiz olup hı? temizleyici olmak özelliğini kaybeder birinci su tahir su ikinci su tahir su üçüncü su pis su nedir su hani biz dedik ya su üç kısmı ayrılır birinci temiz olup temizlemeyen su bunun ismi nedir tahir su tahir dediğimizde temiz olup temizlemeyen su şey, temiz olup temizleyen su manası tahir ise kendisi temiz ama temizlemeyen su necis ise pis su Bir tekrarla bakın birincisi tahir su bu lafı da önemli müellifi anlamak için şimdi oraya Türkçe'ye tahir dedik tahir dedik necis dedik onun Türkçesini de anlamak için bu üç kelimeyi bilmem lazım birincisi tahir su ikincisi tahir su üçüncüsü meclis su su tahir sudan kastımız tahir sudan fukalarda kasteder yani bizim fıkıh kitaplarını okumaya başladığında bu ibadeyi gördüğünü bunu anlatır tahir sudan kasıt temiz olup temizleyen su tahir sudan kasıt temiz olup temizleyen su tahir suyu örnek diyelim ki bir kova su içine tuttun bir bardak mürekkep ne oldu o su? pislenmedi mi? pislenmedi içine dökülen madde temiz ama temizleyici vasfının kaybetti buna da taciz ediyoruz üçüncü kısım da fiksu işte kendisine e, necaset karışıp da iç vasfından bir içini değiştiren veya iki kulladan az olup da kendisine necaset karışan fiksu da şimdi burada diyor ki ve inkudu fatil ma'u ma leyse bi eğer suda temiz olmayan bir şey şey hazır olmayan yani tahir olmayan bir şey suya karışırsa suyun ne yapar? tahiriyetini giderir yani temizleyici olma özelliğini giderir örnek verelim tencerenin içinde su var içine patates koydum veya içine e, e, fasulye koydum yemeğe et koydum ve bunu pişirmeye başladım bir, birkaç dakika piş, piştikten sonra yani pişmeye başladıktan sonra belli bir süre sonra ne olacak bu fulguda mutlaşmaya başlayacak içine karıştığı maddenin özellikleri kendisine ne yapacak Şirayet edecek rengi, tadı, kokusu değişmeye başlayacak ama baktığın zaman işte bu et olsun, fasulye olsun vesaire bu madde temiz mi? bu suyun vasıflarını değiştirdi mi? Değiştirdi. O zaman bu suyun bu su ne olur? Tahir olmaktan çıkan neye döner? Tahire döner. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da dediğinde suyla abdest alın dediğinde kendi kendisine temiz bir şey karışıp da içinde temiz bir şey pişip de özelliği değişen su Allah'ın Kur'an'da bahsettiği suyun içine giriyor mu? Girmiyor çünkü Allah'ın bahsettiği su ne su? Mutlak su bu hangisi olmuş oldu? Mukayyet su biz buna su diyebiliyor muyuz? diyemeyiz ne diyor? Dertli su diyoruz bakın saçıyı öyle suluyoruz bundan çaylı suluyoruz vesaire ne desek diyoruz ne son sonucunu veriyoruz Allah bize su diyor biz ne alıyoruz satıyoruz Allah bize su diyor biz etlisin Allah bize su diyor biz portakal su ayetle örtüştü mü? Yani çünkü buradaki su mutlak olarak gelmiştir Allah'ın Kur'an'da bahsettiği su ama tencerenin içindeki suda suya et attığında o, o et onun tadını değiştirilmişse veya herhangi bir şey şekilde ona sirayet edip vasıflarını değiştirilmişse o su mutlak su olmaktan çıkıp mukayyet suya dönüşmüş oluyor mukayyet su Allah'ın bahsettiği mutlak suyun muha muhalifinedir bundan dolayı ne yapar? tahmin edildi ama içinde bu suyun içinde tahir olan bir şey değil de tahir olan bir şey pişirsen şimdi et tahir midir tahir midir su olarak bakma madde olarak etin kendisi tahirdir tahirdir etin kendisi pis mi veya kuru kaçıyor için kendisi pis mi değil peki kendisi tahir mi yani temizleyip temizleyeceğin bir madde mi değil ne kaldı geriye kuru kaçıyor için ne kaldı kaçırıyorsun fazla kaldı lütfen kendisi temiz bir maddedir kaçırıyor ama temizliği o yüzden diyor ki burada tahir olan bir şey dışında yani tahir olan bir şey pişirilirse içinde ama suyun içinde tahir olan bir şey pişirirsen tamam mı o zaman o su, o su için daha yani peki ne olabilir ya tahir bunu düşündün mü? Yoksa olmadı iyi düşün bakayım o yüzden bak bunların görüyor musun elifler nasıl cümle her cümleyi ilmi olarak belli bir basiretle belli bir düşünceyle her kelimeyi her cümlesi için konmuşlardır tamam bunda icma var veya diyor ki veya oku bakın orayı

Günün başına mutlulsun şey yani Ne diyor? İki kullanma hepsi şey siksin Eğer suda tahir olmayan bir şey pişirilirse Veya tahir olan hmm. Olmuş Eğer suda tahir olmayan bir şey pişirilirse veya tabi olan bir şahsiye sayısı Resul'ün ismine galebe çalır tabi olan tabi olan bir şahsiye sayısı Resul'ün ismine galebe çalır evet. temiz olan bir şey içinde ne dedik içinde temiz olan bir şey tahir olan bir şey tahir suda tahir olan bir şey pişirilirse şey isim ne galebe çalarsa çal, ne, ne yapar dedik bu hazır olmaktan çıkar tahliye olmuştur veya pişirilmediği haline düşür içine sen bir madde attın yani tahir olan bir suya tahir bir madde attın mesela tahir bir madde örnek ver mesela mürekkep mürekkep tuttun mürekkep attın tahir olan bir şey attın pişirmedin attın içine ve bu suyun ismine galebe çaldı yani artık sana ne demek demeye başladın su demedim mürekkep su dedim şaraplı çaylı su portakal suyu karşısında meyve suyu verin vesaire yani suyun içinde ne yaptı galebe çaldı bu su tahuriyetini tahur olmasını tahur olma özelliğini bitirir neden? çünkü artık su değil bunların hepsi icmadındır burada bir sorun yok Allah bize su diyor bu su nasıl bulamıyoruz tamam bütün ben veya diyor ki bu su hadesi kaldırmada giderilirse tahliliyetine atar çünkü sende bir su var temiz bir su bununla abdest aldım bu abdest aldığın su bir mekanda birikti bir kovada bir kafada sağda bir ayrı birikti o suyla başkası abdest alabilir mi? yani sen o suyla abdest aldıktan sonra tamam o suyla abdest aldıktan sonra o birikimin su hazır olma özelliğini kaybetmiş midir? Kafire dönüşmüş müdür? Yoksa hayır, hayır hala bu sıfırdır Hala bu sıfırdır Başkası da bunun adresine değil bu olabilir Tabi bunu burada işlemiyoruz inşallah burada bırakacağız Bu meseleyi bıraksın mesele ee, Önümüzdeki dersin itibaren buradan devam edelim inşallah Şimdi Buyur Fakat bir şey yok olup çıkartacak kaynaklanır de bütün içine zarada çalar yani bir kapıyı sen sokup çıkarırsan bir şey ne yapacaksın hiçbir şey ama bir mürekkebi daldın çıkar zaten çıkar böyle bir şey olmaz çıkaramazsın kaldığı için de. o yüzden e, dikkat etme elde tutun o yüzden diyorum da cümleleri çok önemli kullandılar diyor ki su içinde tabir olan bir şey pişirilirse veya karışır da ismine galebe çalarsa o zaman su tahir olmaktan çıkar tahire dönüşür karıştığı maddenin ismini alır da bırakıyoruz şimdi şey Allah'ın alem sallallahu aleyhi ve sellem